nia cariu ero teeseis cae apocriseis. Τι ψυχέ, το κινούμενον, τι άψυχον, το με κινούμενον, τι κοινόν, σδοέ, τι φθόνος.